Iker Kasarez, egunon? Egunon. Zu Angula Salmente enpresa baten lan egin izan duzu? Bai. Sare antolatu handi bat atxilotu dutela erran izan da eta erran izan dute poliziek. Zu pixka bat bertzio ofizial hori nahiko zenuke zuzendu eta zenbait ohar egin atera diren informazio batzuri buruz, ez? Bai, ni nahiko e, indignatuan eh, jarri nintzen egun horietan, zeren telebistan eta prentxan atera diren eh, irudiak e, ez dute angularik erakusten, e, ez da garaia angulak bizirik izateko biberotan, eta gero ere, e, jakin da pixka da nola funtzionatzen duen angularen e, munduak, e, bueno, ulertzen dut edo badakit, polizian aldetikan eta administrazioan aldetikan, e, konfusio erraxa gerta daitekela mm, momentu askotan. Zer ikuste da irudioietan? Hor ikusten da ingira aingira gaina tamaina batekoa. E, zenet, gramo, eun daugei, eun daugei tamar, gramoko aingira ikusten da. Argi eta garbi, oi hartzunen, e, e, biberotikan e, ateratzen ari dirana. Eta telebistan esatute gaina, ja atentzioa kristona dituzian esan zutenean, kilo batzuk zehaztu gabe. Ze diferentzi dago angulak balira hor irudietan agertuko balira, edo angirak agertu izateak, zer nahi du batek eta besteak? Printzipioz ez esan nahi dut, e, bai angirak eta bai angulak e, erregistro bat du, zen arrantzatzen den, nondik nora mugitzen den, horre badaude paper batzuk eta dokumentazio bat e, bete dana, eta ez, ez du implikaziorik. Hori bai, behin denboraldia e, sesio batako e, angula arrantzatu eta komerzializatzeko, bizirik mantentzeko biberotan, eta behin denboraldi edo sasoialdi hori pasadela ez daka inungo zentzurik e, angula bizirik izatea. Eta kasuntan, ez zegoen angularik, angula bizirik, ja e, ez da arrantzatzen angula, arrantzatuko balitz ja guztiz beltza egongo litzateke eta ja gardentasun hori guztiz galdua, behintzat ja, oza, berez ja, e, aingira bihurtzen hasten da, e, ibaian barnean. Beraz, ez dago, eske ja, apirian bukaeran maiatzan ez dago angularik. Hortun. <laughs> Horre raiten da, sare, nazioarteko sare handi baten e, operazioa, sare handi baten kontrako operazio izan dela, e, angulak ilegalki saldu direlako asiara nik hor e, ezin dut mm, e, ezetze edo baietze esan, ez dakit ze, ze tamainako sarea den, zerri deitzen dioten sarea, zeren, bueno, e, ez da lehenengo kasua izango, norbaitek zerbait saltzen duenean, eta beste norbaitek erosten duenean, e, sarea deitu daiteke, e, esan edo azkenean, erlazio bat da. Neretzat, asiara saldu den hori, neretzat, inbentzio puntutxo bat badu zeren nola dakizuzuk, zer salduko den hasiera, saldu den, gaina gero, mm, osea, duela urte batzuk, eh, de, guztiz debekatu dagola, oso zaila da horrelako merkantzia bizi bat mugitzea, eh, gaur egun dagoen teknologiakin, osea, mm, oso zaila da. Mm. Eta gainera, are enpresa handi batzuk, dituzten pertsona batzuk, ez dutenak mm, zertako behar e, merkantzia hori ilegalki mugitzea, badakatelako merkantzia ateratzeko merkatu legal bat. Eta gaina, ba, bueno, dirua ematen duna. Ez da, orain dela urte batzuk bezala, baina dirua ematen du, orduan. Ez dio zentzu askorik ematen normalki angulen eh, bizia nolakoa da, zema denbora irauten du, angula arrantzatzen momentutik eta saltzen den momentura arte, ze bide egiten dute? Aber, bidea da, eh, eh, badaude arrantzale ba, freelance batzuk, arrantzale mm, pertsonak, jo, dakatela txalupa txiki bat, arrapatze dituzte, arrantzatzen dituzte angulak, ibaietan, normalean. Normalean hasten da e, batean inguruan, hasten da arrantza, eta egin daiteke arrantzak horrek ere bai segun kota, eh, kota eh, lehenago edo beranduago eh, betetzen den balin bada ba, bueno, normalean luzatzen da apirilaren hasier arte gutxi gora bera Berdin da gipuzko lapurdin epea, garaia? Bai, baina gipuzkoan ezin da ezin da arrantzatu Eraz, e, arrantzalek arrantzatzen dituzte e, azarortik apirila bitartean kuota bat badute bakotxak edo kuota orokorra da? ibai bakoitzean jartzen da e, kuota bat. Arrantzatu daiteken ibai bakoitzean, zen denetan ezin da arrantzatu, eh, jartzen da kuota bat. Eh, ba, bueno, izan daiteke bi mila kilo, mila bosteo, mila berreun, seguntze ibaiaren zabalera, ibaiaren egoera, zenbat arrantzale dauden, eta bar, eta bar. Ontzitikan ezin dute angula atera, pisatu gabe, eta bete gabe formulario bat, bueno, albaran antzeko zerbait, e, non jartzen duten data, ze ordutan, zeinek, ze lizentziakin, bueno, bakoitzak bere lizentziakin print-primitua daka, eta xan edut kontrol handi bat. Baina arrantzalek arrantzatuta gero, nora joaiten da angula hori? Ba, arrantzale batzuk, segun zorutan bokatzen duten, zuzenean eramaten dute, angulero, anguleroari. E... Entrepresa bati? Hori da, enpresa bati, saltzen diote zuzenean segun zorutan bokatzen duten, eta adidez bokatzen malin baute, goizeko ordu bitan edo lautan arrantzarekin, ba, eramaten dute bere txera, jartzen dute bere akuario txiki batean, eta gero goizean edo urrengo gunean eramaten dute e, enpresara. Ze helburu da biziri mantentzea? Bizirik, beti. Ibaloiek biziri mantentu bai. behar dira. Ze egunez? Normalean, hogeita bat egun baino gehiago ezin da. Zeren ja sartzen geha eh, animalien e, tratu txarren e, puntxu horretan. Orduan, eta gainera, ere kontutan hartu behar da, angulak egunetik egunera biberotan ez dula jaten. Hortik handa torpizkaz maltratua eta asko estresatzen dira eta pixua galtzen dute. Orduan, e, lehenengo egunetan da pisu gehien galtzen duten momentuan. Osea, zuk egun batetik bestera, egun kilo, laro kilotan edo laro eta kilotan bihurtzen da, egun batetik bestera. Orduan hori ere, olako preziakin... Ba, Beraz, behar da, azkar e, atera angula hori, merkatura edo baitera? Bai, hombre, alik eta azkarren ateratzen malin maizu, obe, gero eta fresko gongo da, gero eta lodixiagoa, eta beste tamaina bat izango du. Zergaitik olako prezio altua du angulak gaur egun? Zaila da esatea, zaila da esatea, baino e, pixka bat e, estigma hori jarri zitzaiolako, e, ba bere momentuan legala zelako e, Europatik kanpo angula esportatzea, eta orduan e, ba, Asian, Txinan gehien bat, e, asko ordaintzen zuten, e, angula hori, bibal hori erosteagatik, beraiek egiten dutena, egiten dutena da, e, angulak azitu, ba, bueno, bosteon, seireon, sortzireon gramoko aingirak lortzeko. Beraiei angula etzai interesatzen. Interesatzen zai animalia aingira lortzeko. Asko pagatze dute, zergatik, ba, angula batek bi lau gramo pisatze, dutelak, pisatze dutelako, eta handikan e, eh, sortzi, sei, amarri, amabi, amalau hilabetera, ba, izango dutelako eh, aingira potolo bat. Ondo matei jaten, tabar, tabar. Aipatu dugu beraz behin e, merkaturatzen denean angula hori, hala ere anguloaren arrantzale bakutxak atxamaiten duen angula kopuru osoa ez du saltzen bezik eta berriro ere angula birpopulatzeko kopuru bat behar da atxiki. Bai, hori em, hain zuzen ere e, txinari, asko saldu zitzaio, bere momentuan, hemen... Eh, e, aingiraren e, populazioa jetxi egin zen. Arrantzaleek harrapatzen duten euneko irurogeia e, eh, destinatu inbar da bir populaziorako. Eta bir populazioak beste, negoziaren beste parte bat susbosatzen du. Europako estatu guztiek dakate beharra, obligazioa, Europak aginduta, diru publiko bat jarri bar dutela, bir populaziorako angula erosi, eta babestuta eta berez Mm, horrela mantentzen diren, eh, ondo mantentzen diren ibaietan angula botatzeko. Mm. Ibaiaren puntu desberdinetan askatu egiten da eh, angula bizirik. E, angulak eta angirak eh, saldu daitezke Europan barna edozein estatuetan bai. eta angirak saltza ez bai. dago inolako mugarik. Muga bakarra da Europatik kanpora igortzeko. Hori da. Hor debekuat bada. Bai, hori da. Bez, importante arrantzale bakoitzak arrantzatzen duen angula kopuruaren euneko irurogei, berriro bota behar du ibaira birpopulazioa segurtatu dadin. Arrantzaleak ez e, anguleroek egiten dute eh, entrepresek, Hori da, enpresa hondi batek ba, bueno, ba, gaitasunak atelako, kamioiak eta eta, bar, eta bueno, birpopulazio hori e, asko egiten da Frantzian, e, Polonian, Alemanian, Holandan. Angulen industriak, ze industria da horren gibelean, zemat e, jende, zemat enterpresa, zemat, zemat diru, oso handia da. Oso handia da e, bai e, mugitzen diren tonangatik eta bai sortzen duen diruangatik. Zu kontutan hartu e, aingira, ba bueno, hemen ja, Frantziaren e, e, hegoaldean edo Ipar Euskal Herrian e, ez da asko, ez da oso produktu, ez dakin bai, ez da delikatese bat, bai? Baino hemendik angora bai. Orduan, e, asko pagatzen da, Eh, aingira e, angile fume, e, aingira kestuta, ketua. ketua. E, hori adibidez oso, oso goxoa da, nik pare bat aldiz probatu du, ni ez da nere guztokoa, baina bueno, goxoa da eta jendeari asko gustatzen zaio, eta enpresa hundiak daude horren inguruan, eta hemendik kanpo supermerkatutan saltzen da, eta asko disfrutatzen den e, produktua da. Angira, ez angula. Ez angira, ez ez, angula bakarrikan jaten da Espainian angula tal cual bakarrikan jaten da Espainian. Hemen arrantzatzen den angula kopuru osoa joa e, Espainiara? Espainiara joa konsumorako eta gainontzeko euneko irurogin, hori eh, ba, bir populatzeko. Edo eh, badago konsumorako deitzen dan ere bai, badago parte bat egiten dana hemen bertan dauden e, faktoriantzako ba, aingirak sortzeko. Hemen diren entrepresa horiek arrantzaleri erostin dizkieten entrepresa horien funtzioa zein da Ba, alde batetikan transportatzeko edo edo konsumorako mugitu bar diren kiloak bildu, Ustenen ez du estupena merezi 300 gramo mugitzea arrantzale batek e, eh 150 kilometrotan aldi berean, ba bueno, nolabaitekan nolabait bildu eta gero konsumorako e, eta egosteko e, angula hori hil eta egosteko ba, bueno, zentral batzuetan e, kopuru hoiek nolabait eh, kontrolatzea eta gero ere bai egiten dute egiten dute distribuzioa ze izango diran eh, konsumorako eta ze izango diran birpopulaziorako. eta bir makinaria eh, handi horretan sartu alizatea. Ia eskerrika arkasarez, gurekin izateagatik. Zuei